On est très content d'être là d'ailleurs, hein, de venir attaquer. C'est très tôt pour nous, mais c'est très tôt pour vous aussi. D'ailleurs, on fait une grosse dédicace hein, à ceux qui se lèvent à l'heure actuelle pour euh, pour aller bosser là en ce jeudi matin. On est parti donc pour une matinée ensemble. Il y a la roulette qui va tourner tout à l'heure. Il y a l'horoscope de l'amour aussi qui va euh, bah, tourner tout à l'heure. Promis, avant 7h du mat, ça va tomber pour vous. On va se faire un petit point sur l'info aussi. Il y a Jules qui est déjà là. Il est installé. Ouais, salut Stéphane. Salut à <laughs> tous. Il est paré pour faire un petit point sur l'info. Faire un petit point aussi sur la météo pour aujourd'hui sur euh, les indices de pollution. Il y a Ken Jones sur Skyrock qui débarque juste après l'actu de Jules. Ken Jones avec Don't Mind sur Skyrock dans le morning rapper demi. Et c'est parti pour la météo, les indices de pollution. Ouais, bah c'est pas mal ce matin. Hein, du soleil sur la majorité de la France, toujours euh, quelques nuages sur la moitié nord et de la grisaille des pays de la Loire à la Haute-Normandie. Cet après-midi, ça va s'améliorer. Toujours euh, du soleil sur tout le pays et quelques nuages qui laisseront s'échapper les éclaircies sur le nord-est. Les températures ce matin vont de 15 à 25 degrés, 15 à Lille, 17 à Strasbourg et Paris, 18 à Brest et Lyon et 22 à Montpellier. Cet après-midi, elles vont de 17 à 27 degrés, 18 à Caen et Nancy, 22 à Orléans et Bordeaux et 26 à Nice et Marseille. La pollution, euh, ça va. Aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Reims, 4 à Nantes et 5 à Toulon. Ken Jones, Black M et le nouveau Lil Wayne pour attaquer l'émission à préciseur. Plus de 2500 hectares touchés par des incendies à Marseille, 1800 euh, pompiers mobilisés. Poussés par les vents violents, ils se dirigent aux portes de la cité phocéenne. Environ 1000 personnes ont dû être évacuées. On parle d'un feu hors de contrôle hein, qui brûle tout sur son passage. Cette nuit, les conditions devenaient apparemment plus favorables malgré un vent violent. Les incendies ont fait euh, deux blessés. Dans les rôles, euh, 200 hectares sont partis en fumée près de Béziers. Quatre pompiers ont été blessés. L'île de Madère au Portugal touchée elle aussi par des incendies hier. Les feux de forêt continuent de faire rage dans le nord du territoire. Le Portugal a demandé de l'aide à l'Europe. Un Canadair italien est arrivé en renfort. 2700 pompiers sont mobilisés. Les incendies ont déjà fait trois morts et entraîné à l'évacuation de 1000 personnes. Un homme en garde à vue à Toulouse suite à l'assassinat du père Hamel. Le suspect aurait été en contact avec les terroristes via la messagerie Telegram. Il aurait même effectué un aller-retour entre Saint-Étienne-du-Rouvray, lieu de l'attentat, et euh, Toulouse deux jours avant l'attaque. Il est euh, interrogé par euh, les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste. Une journée sans médailles hier à Rio. Avant-hier, les Bleus avaient remporté 5 médailles. Hier, c'était beaucoup plus décevant. La déception de la journée, c'est l'élimination dès le premier tour de Gébrise Eman en judo triple championne du monde. Elle est sortie euh, tout de suite. L'autre point noir en escrime, Vincent Anchetet est éliminé en quart de finale, tout comme le euh, rugby à 7 sorti euh, par le Japon. La bonne nouvelle, il y en a une quand même. Hein, c'est en basket, les coéquipiers de Tony Parker ont gagné 76-75 face à la Serbie. Et on termine par une info mercato. Un retour à l'OM, c'est quelque chose qui plairait autant à moi qu'à ma famille. Les mots de Lucho Gonzalez, le milieu de terrain argentin. Il veut revenir au club marseillais. Il avait déjà joué pour l'OM de 2009 à 2012. Merci pour ce premier point sur euh, l'actu. Jules, tu reviens tout à l'heure à partir de 6h30. Je suis en train de ah, mater les images derrière toi là, de, des peines Mirabeau. Franchement, c'est impressionnant hein, dans le nord de Marseille. impressionnant. On va faire un gros big up à tous les auditeurs qui ont dû passer une sale nuit là du côté de Vitrolles, des peines Mirabeau, dans le nord de Marseille aussi. Bon, ben gros big up à vous. Courage. On va passer la matinée avec vous sur Skyrock. Il est 6h03. Euh, c'est parti pour le morning rap et RB sur Skyrock. Il y a la roulette, bien sûr, qui va tourner ce matin. Il y a un horoscope de l'amour aussi qui se prépare. Votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Ben, ça donne quoi en ce jeudi matin ben, Vous aurez la réponse euh, en restant à l'écoute de Skyrock. Black M de prévu sur Skyrock. Il y a Lil Wayne aussi avec Wiz Khalifa, le Sucker for Pain de, Lil Wayne. Et puis Ken Jones pour attaquer l'émission à 6h04 sur Skyrock. Allez, on y va, c'est parti. Hola. Hola, me this and me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love on mom. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, them, my friend. I said, bonjour, my da, da. Then she said, sabate. And I said, bullet. No matter where I go, go. you know I love them. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She Said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say, hey. Telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my Then she said, sabase.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 No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me.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 Le morning rappé R&B. Wake up. Wake up. 6h, 9h sur Skyrock. I Take my hand through the flames. I torture you. I'm a slave to your games. I wanna chain you up. Up a pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. it with my homies. It don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team. We the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just posted getting crazy. Living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up. Cause I know what we've been loyal, we've been fan. We the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting. No discussion for my family. No hesitation through my scope. I see my enemy like, what's up? Hold up. We finna reload up. Yes, I reload up. I I know what up, I know what up. I torture you. devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole. That's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit for tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain used to doing bad, now we feel like we just now getting in. Getting getting getting Ain't got no other way, so we started and finished it. Finish it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. La première fois que tu l'as entendu à la radio. Tout le monde me regarde à travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle La France est belle, est belle. Même elle regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. i blague, mais rien ne C'est pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que moi, soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'embrasser. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait.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 On est le 11 août. J'espère que tout le monde va bien. Courage ceux qui bossent là à l'heure actuelle et ceux qui se lèvent aussi pour aller bosser. Je sais qu'il y en a plein là qui nous écoutent. vous dédicace à tout le monde. Il y a la roulette aussi qui va tourner ce matin avec des cadeaux pour vous choper à l'intérieur. Il y aura aussi l'horoscope de l'amour hein, qui va <laughs> qui va débarquer dans quelques instants sur Skyrock. Pitbull et Florida tous les deux sur le même titre. Ça donne ça. Ça donne Green Lights. Hein. Florida et euh, Pitbull il y a Tal aussi qui arrive, How You Awake, avec un des titres de son troisième album. Il est prévu pour la rentrée, l'album de Tal. on se l'écoute euh, dans quelques instants. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. Oh la radio rap R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Le morning rap R&B. 6h-9h sur Skyrock. Et avant de retrouver le son de Pitbull de Florida, comme le son de Tal, parce que je vous en parlais là, il y a quelques instants, c'est PNL maintenant sur Skyrock. Il y a Drake Oriana hein, qu'on va, va s'écouter. À 6h18 sur Skyrock, c'est le morning rap R&B. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le sel. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip, on les met en super. Et lendemain dans le père, t'entends du PNL. T'entends du PNL en ville, on vie La jungle, elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires, du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein, tu touches, on touche le salaire. Quoi, on fait ce qu'on peut, toi reste en chien, toi reste en chien. Le majeur traverse le ciel, voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On fire Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. Je prends mon oseille, je chante, je me casse de l'autre bois. Elle est sombre, elle est Ce soir, la lune rouge. Je pète Nax Veritas. Putain, c'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des même adresse, personne ne nous inquiète. Dans, le vide, je vois le monde en entier. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je sur une plaquette taille Je sais pas pourquoi je déraille It's the morning. The morning. morning. The morning. Le morning rap et R&B. Wake up. Wake up. 6h 9h sur Skyrock. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. <laughs> Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. scream and I practice what I preach if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh, yeah cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to Cause I'm ready. Pull up on her with the Chevy, real talk when the light turn green. Give me what I asked for, I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus, flow a genius, smoking Phoenix, you never seen this.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 I will wait. I will Euh, c'est le son de Tal sur Skyrock. Et de retour avec un troisième album bien sortir à la rentrée. Euh, l'album de Tal. Are We Awake dans le morning rap et R&B sur Skyrock. On va s'écouter du son ce matin histoire de bien attaquer la journée euh, sur Skyrock avant de retrouver l'horoscope de l'amour, la roulette aussi qui va tourner ce matin. Le mec le plus chaud de France en ce moment, c'est Soprano avec En Feu sur Skyrock. Allez, Soprano en feu qui arrive, Sean Paul aussi, Alonso. On se fait un petit point sur euh, l'info maintenant et on va attaquer directement avec la météo et les indices de pollution, Jules. Ouais, bah c'est pas mal hein, ce matin, hein, du soleil sur la majorité de la France, toujours quelques nuages sur la moitié nord et de la grisaille des pays de la Loire à la Haute-Normandie. Cet après-midi, c'est mieux, toujours du soleil sur tout le pays, mais encore quelques nuages qui laisseront euh, quand même s'échapper les éclaircies sur le nord-est. Les températures ce matin vont de 15 à 25 degrés, 15 à Lille, 17 à Mulhouse et Paris, 18 à Rennes et Lyon et 22 à Nîmes. Cet après-midi, elles vont euh, de 17 à 27 degrés, 18 à Lorient et Dijon, 22 à Orléans et Bordeaux et 26 à Nice et Marseille. La pollution, ça va aujourd'hui, des indices entre 3 euh, et 5, 3 à Rouen, 4 à Bayonne et 5 à Toulon. On est jeudi matin, il est 6h30, bon début de journée, on se fait un point sur l'actu maintenant. Un millier de personnes évacuées à Vitrolles, des incendies ont lieu à Marseille depuis hier suite à la sécheresse et au vent violent, ils se poursuivent euh, ce matin, 1800 pompiers sont mobilisés, les Canadaires euh, reprendront du service dans la matinée, on parle d'un feu hors de contrôle dans les Rots. 200 hectares sont partis en fumée hier près de Béziers, 4 pompiers ont été blessés. La Californie envahie elle aussi par les flammes à cause de la sécheresse. La ville de San Bernardino est envahie par le feu. Depuis euh, dimanche, 900 pompiers sont mobilisés. Plus de 3000 hectares ont été ravagés. Par mesure euh, de sécurité, 5000 familles ont été évacuées et plusieurs routes coupées. Pas de médaille hier à Rio. Avant-hier, les Bleus en avaient remporté 5. Hier, euh, rien. La déception de la journée, c'est l'élimination dès le premier tour hein, de Gévrise Eman en judo, triple championne du monde, sortie dès le premier tour. Pas de médaille non plus en escrime ni en rugby à où les Français ont perdu contre euh, le Japon en quart de finale. Bonne nouvelle en basket, les coéquipiers euh, de Tony Parker ont gagné 76-75 face à la Serbie. S'ils vont en demi-finale, les Bleus pourraient rencontrer euh, directement les États-Unis. Après l'incendie dans un bar à Rouen lors d'une fête d'anniversaire il y a quelques jours qui a fait 13 morts, sachez qu'une marche blanche est organisée aujourd'hui à Rouen à 17h45. Et on termine avec une info mercato, une info foot. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, devient fou. Voilà, de nombreuses offres sont faites par Arsenal pour tenter d'attirer son buteur français Alexandre Lacazette. Mais rien n'y fait, Olas ne veut pas qu'il parte en tout cas. Il a répondu aux Gunners, Lacazette c'est 70 millions d'euros ou rien. Il est fou, Olas. il est tard. <laughs> c'est vrai que le mec, il prend son taf à cœur, euh, Jean-Michel Franchement, le mec, il, rigole pas, quoi. Bon, bah, très bien, tu reviens tout à l'heure, toi, à partir de 7h du mat, euh, Jules. Ouais, à toutes. Ok, vous soyez tous les bienvenus sur Skyrock. On passe la matinée ensemble. Le morning rap et RB sur Skyrock. Le morning euh, qui se poursuit. Il y a l'horoscope de l'amour aussi qui va débarquer. Votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5 pour ce matin, ça dit quoi bah, Reste à l'écoute de Skyrock. Promis, c'est dans quelques minutes là. Maintenant, il y a Drake et Ri. Rihanna qui euh, bah, qu'on écoute euh, tout de suite avec Too Good, tous les deux sur le même morceau à 6h32 sur Skyrock, Drake, Rihanna et puis Soprano comme promis avec En Feu sur Skyrock.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 Made Zidane face à l'équipe du Brésil. en feu. Ce soir, tout me sourit, même Monica Bellucci. J'suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir, je me reste de la vie. J'suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. J'suis en feu. Ce soir, je suis intouchable, je danse comme au Marcy. J'suis en feu. Le soir, le salut, même Michael Jackson me dit merci. J'suis en feu. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car. J'suis en feu. Sors de la piste, fais une grand écart de bandage. J'suis en feu. équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir, je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je suis Je sors de deux heures de sport, ramène-moi des feu. Comme ce grand blondinet énervé contre Freezer. Ce soir, je ne joue pas, mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais ou ce soir, je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans la l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 h du mat sur mon lit. Je sens que je ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me rien si tu me parles, rien si tu me touches. rien ce soir je suis en feu, je suis en feu. me the jeans and we be clubbing, yo. Clubbing, yo. Y'all make me please and we be tugging now. Tugging now. Sipping sea and we be bubbling, yo. Bubbling, yo. Set to minor teas, we gotta take it slow when the city be floating, don't provoke him, cause the girls were poking, got to smoking. Best thing for the recreation, to get the best girls in every nation. Some girls we promoting and supporting, and them lover we floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning cows. me want to raise me tune, me writing up tune and drive them crazy. Well, I'm on a two-born Jamaican, ready for the girl, them in every situation. We are the girl, them proud, they know we flow with the lyrical content that make them the flow. And make the club keep jumping, turn up the bass for the air, this pumping. Summertime bounce to the music, people choose it. Sound up, girl, I cruise it, well refuse car. We are the girl, them champion, got none of them like the great King Solomon. Many girls on my eyesight, sexy just type, and I'm ready for your heart. not just give me the light and Make we blaze it, the roof we have to raise it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it, but we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, limping as we riding. Just give me the jeans and we be clubbing, yo. Clubbing, yo. Y'all make we please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and Sometimes we gotta take it slow. So when it's the SD floating, don't provoke him. Cause the girls will be poking, got to smoking. Best thing for the recreation. We get the best girls in every nation. Some girls we promoting and supporting. And them love how we floating, hear them shouting. First class ticket invitation. Girl from New York, England, and Jamaica. Every day we be burning, not concerning what nobody wanna and we be bubbling, bubbling, take it slow. Le morning rap et R&B. Rap, rap R&B. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Binda dans sa vie, et consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du gal en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore des boules sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Et t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boulot c'est de l'eau. Et t'as fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a de la nuit, c'est une bombe. ta place tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes tasse, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. c'est le son de Alonso sur Skyrock en ce jeudi matin. Donc j'espère bon pour vous, il est 6h45. Bon début de journée tout le monde. Courage à ceux qui se lèvent pour aller bosser par exemple. Ben, nous on est là euh, sur Skyrock avec vous, avec plein de sons à s'écouter, avec la roulette qui va tourner, avec le son de Drake qui arrive, le son de Jules aussi, avec émotion sur Skyrock. Et puis là on va se faire un petit point sur euh, notre puissance amoureuse. Ouais, ouais c'est parti, c'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de l'amour sur Skyrock, c'est votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Alors ça dit quoi pour aujourd'hui Pour ce 11 août, alors c'est 0 sur 5 pour les Gémeaux et les Scorpions. Comme il est impossible de rester planqué aujourd'hui, le conseil c'est de faire le dos rond et euh, d'affronter ce jeudi qui s'annonce compliqué. 1 sur 5 pour les cancers et les poissons. La fin de semaine se montre difficile, mais on aura à cœur de faire briller nos qualités. 2 sur 5 pour les lions et les sagittaires. Comme dirait Caris, vu d'en bas c'est une montagne, mais d'en haut ça sera qu'une descente. Vaut mieux positiver, vous avez raison, vous êtes à mi-chemin d'une journée pleine d'espoir. 3 sur 5 pour les balances et les capricornes. Vous avez connu pire, un début de journée positif, mais qui devrait euh, tourner rapidement au vinaigre en approchant euh, l'heure des happy hour la fin d'après-midi, avec modération bien sûr. 4 sur 5 pour les béliers et les taureaux. Les voyants clignotent au vert. Profitez-en pour boucler les dossiers restés en stand-by pendant vos périodes de vaches maigres. 5 sur 5 pour les vierges et les versos. Il est vraiment magnifique ce jeudi. C'est comme on les aime. Tout ce que vous touchez devrait se transformer en or. Le son sur Skyrock, après cet horoscope de l'amour, j'espère bon pour vous d'ailleurs. Hein. Il est 6h47, on va se faire du son sur Skyrock avec euh, Drake maintenant, Drake, le carton de Drake, avec One Dead sur Skyrock et le son marseillais de jules d'ailleurs. on va faire une grosse dédicace à tous les sudistes qui nous écoutent, ils ont passé une nuit compliquée Bon, dédicace à vous dans, le sud-est. Il y a Jules avec émotion sur Skyrock qui arrive juste après le son de Drake sur Skyrock.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 down, I'll take it slow. taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time for I go. Higher powers taking a hold on me. It's a morning, morning, morning, morning, morning. Le morning rap R&B. Wake up. Wake up. 6h, 9h sur Skyrock. C'est Jojo Tool sur Skyrock. Rap R&B non-stop. C'est Jojo Tool sur Skyrock. Rapper R&B non-stop Je rêve de thunes de voyage J'en ai besoin vu Fuck je les dans le morning rappeur R&B Joule avec émotion. C'est un des titres que vous retrouvez sur le projet de Joule que vous avez découvert durant cette saison de Planète Rap avec Fred entre 20h et 21h. Planète Rap, la reprise, c'est euh, le 22 août. Euh, c'est dans un petit peu plus de 10 jours avec euh, comme invité Maître Gims, le premier invité de cette saison de, de Planète Rap entre 20h et 21h sur Skyrock. Allez, bonne matinée à tous. Il est 6h53. On est très content d'être là en direct avec vous sur Skyrock. On attaque la journée. D'ailleurs, gros big up à ceux qui bossent là d'ores et déjà, ceux qui se lèvent aussi pour aller bosser c'est aujourd'hui. On se jeudi matin, on se 11 août. Le son sur Skyrock, c'est lui, c'est Nekfeu qui arrive. Nekfeu et Escro le collectif de rappeurs parisiens. Et c'est pas tout, il y a Rihanna aussi. La voix de Rihanna sur un son de Calvin Harris. Mais bon début de journée à tous. Il est 6h54, le morning rapper et RB sur Skyrock, ça se poursuit. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Grande colonne. Temple romain. Dressing extensible. Grand rangement. Largeur personnalisable. Prix optimisé. €. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Dressing avec rideau composé d'une colonne, de quatre étagères, d'un tiroir et d'un espace penderie à seulement euros. Arrivage en quantité limitée à partir du vendredi 12 août dès 7h. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Ouverture exceptionnelle le lundi 15 août dès 8h hors dépôt Alsace-Moselle. It's the morning. The morning. morning. The morning. Le morning rappé R&B. Wake up. Wake up.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 Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant je bats, mais c'était pas la white widow fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette épouse extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien mais je tentais déjà comme elle Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète tu me connais, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancœur. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. Amour se transforme en pierre Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous, j'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes peurs, jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous, je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais commencer. Le diable me remet dans le mal, fait que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white weed, Et dit qu'elle veut me parler à huit Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant, je balle. Mais c'était pas la white weed, j'ai fait du mal à ma petite. Le morning rapper à nuit sur Skyrock avec le son de Necfeu, le collectif de rappeurs parisiens avec lui. Necfeu, j'aurais pas dû sur Skyrock. À la rentrée, il y a un concert d'ailleurs euh, de Necfeu, mais c'est pas le seul, hein, parce qu'il y a la tournée de SCH, il y a la tournée de Maître Gims, il y a les concerts de Soprano aussi euh, de prévu, le concert d'Alonso. En tout cas, on vous a mis toutes les infos de dispo sur le site de la radio si vous voulez faire un tour. Bah, allez-y maintenant euh, à 7h02, pourquoi pas, pour aller mater tout ça sur le www.skyrock.fm. La roulette qui va tourner aussi, d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire hein, pour faire tourner la roulette dans l'émission, c'est promis, ça va tourner avant 9h du ben, laissez vos, coordonnées, vous envoyez roulette au 7 20 pour vous inscrire pour la roulette là qui va tourner dans la matinée sur Skyrock en ce jeudi matin. avec Major Laser sur Skyrock, le son de Shy aussi, 21 Pilots sur Skyrock, c'est ce qu'on va s'écouter là ce matin. Juste après les infos, on y va avec l'actu de Jules. Maintenant, on se fait un petit point sur la météo et sur les indices de pollution. Ouais, bah, ce matin, c'est pas mal hein, du soleil sur la majorité de la France, toujours quelques nuages sur la moitié nord et de la grisaille des pays de la Loire à la haute Normandie. Cet après-midi, c'est mieux, toujours euh, du soleil sur tout le pays et quelques nuages qui laisseront euh, s'échapper euh, des éclaircies sur le nord-est. Les températures ce matin vont de 15 à 25 degrés, 15 à Lille, 17 à Strasbourg et Paris, 18 à Brest et Lyon et 22 à Montpellier. Cet après-midi, elles vont de 17 à 27 degrés, 18 à Caen et Nancy, 22 à Orléans et Bordeaux et 26 à Nice et Marseille. La pollution, ça va aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Reims, 4 à Nantes et 5 à Toulon. Il est 7h03 sur Skyrock, c'est le morning rap et RB. On y va maintenant avec l'actu. Plus de 2500 hectares touchés par des incendies à Marseille. À Vitrolles, des habitations ont été touchées. Environ 1000 personnes ont dû être évacuées. 1800 pompiers sont mobilisés. Poussés par les vents violents, ils se dirigent aux portes de la cité phocéenne. On parle d'un feu hors de contrôle qui brûle tout sur son passage. Cette nuit, les conditions devenaient apparemment plus favorables malgré un vent violent. Pas de victimes à déplorer selon le maire de la commune de Vitrolles. Des personnes ont pu euh, dormir dans des gymnases mis à disposition. Dans les l'Hérault, euh, 200 hectares sont partis en fumée près de Béziers. Quatre pompiers ont été blessés. Et si vous êtes euh, dans le secteur de Marseille, sachez que la circulation sur la A8 a été rétablie partiellement. On vous recommande toujours quand même d'éviter le secteur de Marseille. La A7 serait toujours coupée. Privilégiez la 55 dans le sens Lyon-Marseille. Du côté des trains, il circule normalement. Pareil pour les vols à l'aéroport Marignane. L'île de Madère au Portugal touchée elle aussi par des incendies hier. Les feux de forêt euh, continuent de faire rage dans le nord du territoire. Le Portugal a demandé de l'aide à l'Europe. 2700 pompiers mobilisés. Les incendies ont déjà fait 3 euh, morts et entraîné l'évacuation de 1000 personnes. Pas de médaille hier à Rio. La déception de la journée, c'est l'élimination dès le premier tour de Gévrise euh, Eman en judo, triple championne du monde. Elle est sortie directement. L'autre point noir en escrime et en rugby à 7, sortie par le Japon en quart de finale. La bonne nouvelle, il y en a. Et eh ben, elle est en basket. Les coéquipiers de Tony Parker ont gagné 76-75 face à la Serbie. Et il y en a même une deuxième en handball. Les filles se sont euh, baladées contre l'Argentine. Victoire à 27 à 11. Et on termine avec les chances de médaille aujourd'hui euh, côté français. Il y a de l'aviron tout l'après-midi de 13h à 17h, du canoë kayak à 17h30 en slalom et puis euh, du cyclisme sur piste, de la natation avec les séries du 50 mètres nage libre et le 100 mètres papillon. Handball aussi les experts ce soir à 2h50 contre l'Argentine. Ok, merci Julie, Il nous faut des médailles hein, aujourd'hui. Hein. Ah, il nous en faut. Il parce, nous que, en faut. parce que hier, euh, ça va, c'était frêle. <laughs> On a fait- zéro médaille, je crois. Zéro médaille hier, ouais. Bon, aujourd'hui, on, est- à 6. Il faut plein de médailles euh, du côté de, Rio en 2016. Moi, je vais faire une grosse dédicace à tous ceux qui sont en train de nous écouter là et qui se réveillent, qui attaquent la journée avec nous. Tiens, je vais faire une dédicace à Constant là qui est en train de nous écouter. Il y a le petit JC aussi qui fait une grosse dédicace à tous les chauffeurs livreurs qui bossent là. Big up, ouais, ben, big up là si vous bossez à l'heure actuelle. Merci d'être là sur Skyrock. Il est 7h05. C'est le morning rap R&B sur Skyrock. Je parler de la roulette, eh ben, elle va tourner promis ce matin la roulette et du son à s'écouter. On attaque la journée euh, classement avec Major Laser, Justin Bieber sur le titre, c'est Cold Water sur Skyrock, comme le son de Shy qui arrive. 9 h sur Skyrock. The morning rap, R&B. Le morning rap et R&B. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Hey, hey. C'est ce canal. Chacune de nos sorties se fait les mains Les grandes de ce lien me voient ou veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JP qui peut niquer ma santé. c'est les petits Exactement.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 Il y avait des incendies de, dingue hein, dans le sud de la France. Bon bah gros big up à vous tous. Soprano sur Skyrock. Il y a les concerts qui se préparent pour 2017. On vous a mis toutes les infos de tous les concerts d'ailleurs qui se préparent euh, en ce moment. Il y a la tournée de, SCH, le concert de la MZ, de Necfeu, la tournée de Maître Gims, le concert de Alonso et bien évidemment les concerts de Soprano qui se préparent aussi. Toutes les infos sont disponibles sur le site de la radio, sur le www.skyrock.fm. Il est 7h18, on attaque la journée ensemble sur Skyrock, c'est le morning rap et RB. Avec euh, Designer sur Skyrock. Histoire de se mettre bien, d'attaquer la journée Jeudi, on est le 11 août. Bon été à tous hein, en tout cas. Designer, SCH, Allo Maman et le nouveau DJ Snake aussi qui se prépare. Ça arrive dans quelques instants sur Skyrock. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. Oh la radio rapée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock.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 Drake, nouvel album Views, disponible. Alors c'est cool d'habiter seul Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. Ah, j'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible murs Murborandsta est à 229 euros au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détail sur IKEA.fr. IKEA, Ikea. Casino Mélanie, je vous invite tous les soirs à venir manger une glace. Vous n'auriez pas profité de la super promo Casino sur les glaces Magnum On peut rien vous cacher, hein Jusqu'au 21 août dans votre supermarché Casino, pour une boîte de 6 Magnum 492 grammes achetés, la deuxième est à moins 50%, soit 1,95€ au lieu de 3,90€. Avec Casino, prenez goût aux économies Et le 15 août, votre supermarché Casino sera ouvert toute la journée. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Avec Luc, dans le vestiaire... Oui, Luc et son sac 30 litres Kipsta. Qui est désormais à 9,99€. Et à ce prix-là, bah. à l'affaire est dans le sac. Eh oui. Dès le 8 août, le sac 30 litres régulier de Kipsta baisse définitivement de 12,99€ à 9,99€. Décathlon à fond la forme, voir conditions en magasin et sur decathlon.fr. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Totalement comblé. Grand bonheur. Dalle OSB. Pose facile. À emboîter. Prix solide. 3,59€ le mètre carré. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Dalle OSB 1,25 mètre carré, épaisseur 19 mm à seulement 3,59€ le mètre carré, soit 4,49€ la dalle. Arrivage en quantité limitée à partir du vendredi 12 août dès 7h. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Ouverture Exceptionnel le lundi 15 août dès 8h, hors des poils à It's morning. The morning. Le morning rappé R&B. Wake up. Wake up. 6h, 9h sur Skyrock. got broads in Atlanta. Just at the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then the handle your bandit. Hope you killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted to be in the family. Credit cards and the scammers. <laughs> Hitting the looks in the band. Legacy, family. Why is he look like a band? Going out like a Montana. Honey killers, on the hammers. Legacy, family. Why is he bandit? Package swoop, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they pull up your bandit. Hope you killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning street, sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside you, shoot, let designer, over gelati shoot. They be answering, rats, I know we clapping you. I be pulling myself in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to Black and six, phantom. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed gorilla, they come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the finest, no niggas, they come and kill you on the counter. Broly is dancing bigger than the pound, go out to a Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot in the money. No, some killers pull up in the end of baby. CTD pull up in the killer, baby. Pull up, feel it, feel it, gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Bro, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the body, he trending. Chop the dawn, doing business in the rape, doing the doing the doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in the lining, just at the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, Phantom. Wayne see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, Phantom. Wayne sees, Phantom. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your bandit. Hope we killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards and the scams, Hitting the licks in the van. Legacies, Phantom. Wayne see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Black Legacy, phantom, legacy, planet, package full, Danny, selling ball, candy. Been at the macho like Randy. The chopper go out for granted. This nigga pull up your bandit. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Premier sur le rap, premier sur le rap. Skyrock. Skyrock. Oh non. Ah ouais. Non, non. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi je partout, tant tu m'attendras du rémel sous les cils. photos portraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Blessé seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. T'es au travail J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin, de repos. Allons-nous-en trop lâche, ni mort pour ma franchise. Vie avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en âge, Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les thèses de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire, c'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles, encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman, je crois que t'as besoin ça va pas fort, j'ai peur du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. Bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin de repos, allons-nous-en. Maman, ça va? Le son du Marseille SCH sur Skyrock, c'est un des titres de Anarchie, l'album de SCH que vous avez découvert euh, durant cette saison de Planète Rap avec Fred. Entre 20h et 21h, la reprise de Planète Rap en direct, c'est le 22 août. L'invité de, Planète Rap, c'est Maître Gims pour la réédition euh, de son album Mon cœur avait raison. Nous attaque la journée avec vous sur Skyrock. On est super content d'être là. D'ailleurs, tiens, grosse dédicace à vous tous. Vous, levez peut-être pour aller euh, au travail. Ou alors peut-être que vous bossez pas aujourd'hui parce que c'est carrément les vacances pour vous. Mais en tout cas, dédicace à vous tous. Merci d'être là sur Skyrock. Le morning rap RB sur Skyrock avec DJ Snake. DJ Snake avec Justin Bieber. Let me love you sur Skyrock. David et Joule aussi qui arrivent dans quelques instants sur Skyrock. Et là c'est Jules qu'on retrouve pour les infos. C'est parti pour, euh, bah, maintenant et on va faire un petit point sur la météo et les indices de pollution pour le bah c'est pas mal ce matin, du soleil sur la majorité de la France, toujours euh, quelques nuages sur la moitié nord et de la grisaille des pays de la Loire à la Haute-Normandie. Cet après-midi c'est mieux, toujours du soleil sur tout le pays, mais encore quelques nuages qui laisseront quand même s'échapper les éclaircies sur le nord-est. Les températures ce matin vont de 15 à 25 degrés, 15 à Lille, 17 à Mulhouse et Paris, 18 à Rennes et Lyon et 22 à Nîmes. Cet après-midi elles vont de 17 à 27 degrés, 18 à Lorient et Dijon, 22 à Orléans et Bordeaux et 26 à Nice et Marseille. La pollution, ça va aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Rouen, 4 à Bayonne et 5 à Toulon. Il est 7h30 sur Skyrock, bon début de journée, il y a DJ Snake qui arrive, Vita à Joule de prévu juste après l'actu maintenant. Un millier de personnes évacuées à Vitrolles, des incendies ont lieu à Marseille depuis hier suite à la sécheresse et au vent violent, ils se poursuivent ce matin. 1800 pompiers sont mobilisés, des pompiers euh, de toute la France ont été appelés en renfort. On parle d'un feu euh, hors de contrôle, plus de 2000 hectares de garrigues et de pinettes dans les Bouches-du-Rhône. Cinq Canadaires devraient reprendre du service ce matin. Dans les 200 hectares sont partis en fumée hier près de Béziers. Quatre pompiers ont été blessés. Et si vous êtes dans le secteur de Marseille, hein, sachez que la circulation sur la A8 a été rétablie euh, partiellement, mais on vous recommande vraiment de toujours éviter le secteur de Marseille. Du côté euh, des trains, ils circulent normalement. Pareil pour les vols à l'aéroport Marignane. La Californie envahie elle aussi par les flammes à cause de la sécheresse. La ville de San Bernardino est envahie euh, par le feu depuis dimanche. 900 pompiers sont mobilisés, plus de 3000 hectares hectares ont été ravagés. Par mesure de sécurité, 5000 familles ont été évacuées et plusieurs routes coupées. Pas de médaille hier à Rio. Avant-hier, les Bleus en avaient remporté 5. Hier, rien. La déception de la journée, c'est l'élimination dès le premier tour de Gévrise Eman en judo. Triple championne du monde, elle est sortie euh, directement. Pas de médaille non plus en escrime ni en rugby à 7 où les Français ont perdu contre le Japon en quart de finale. Le programme aujourd'hui euh, côté français, il y a de l'aviron toute l'après-midi euh, de 13h à 17h, du canoë-kayak à 17h30 en slalom et puis du cyclisme sur sur piste et de la natation avec les séries euh, du 50 mètres nage libre avec Florent Manodou. Grosse chance de médaille. Et on termine avec une info euh, mercato. Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, devient fou. Voilà, de nombreuses offres ont été faites euh, par Arsenal pour tenter d'attirer le buteur français Alexandre Lacazette, mais rien n'y fait. Aulas ne veut pas qu'il parte. En tout cas, il a répondu aux Gunners. Si Lacazette veut partir, ce sera 70 millions d'euros ou rien. Mais il a bien raison. tant qu'à faire, gagner de l'argent avec ses joueurs. et hein, eh oui, hein. <laughs> il a raison. Quoi je suis tendu, il mérite hein, peut-être. Je pense 70 millions, c'est pas excessif. Hein, pour un transfert. pas excessif. Bah, au niveau du marché d'aujourd'hui, on va dire que non. De toute façon, c'est celui qui met le plus qui, qui, l'aura. Eh c'est comme dans tout. C'est ça. <laughs> Eh business is business. <laughs> Eh ouais. bon, vas-y, à tout à l'heure, Ouais, tu reviens tout à l'heure. Là, il y a euh, DJ Snake maintenant, comme promis, avec euh, la voix de Justin Bieber à 7h31 sur Skyrock.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 Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je ça les on en a rien à foutre. Pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est, crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole, toujours ma parole. Vas-y, laisse parler, vas-y, laissez faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange. J'ai qui passe sur mon dos. Nous, on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que les dérange. J'ai qui passe sur mon dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient. Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je que ça les marche à la fois. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Dès le matin. Morning, morning. Le morning. rap et R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Yeah. that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm up that bed stop. Home of that boy Biggie. Now I live on Bill Billboard. And I brought my boys with me. Say what up to Tata. Still sipping my top. Sitting courtside. Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special, and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade away. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State. That's Curves Girls need blinders or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Lifestyle starts when the church in. Came in for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. tous avec le son de Skyrock. Il est 7h42, le son de Jay-Z et d'Alicia Keys. Je suis en train de mater les photos de Jay-Z qui est en vacances du côté de Hawaï avec euh, Beyoncé et sa famille. Là. Franchement, le mec, il a la classe tout le temps. Même en vélo, le mec, il a la classe. Jay-Z avec Empire State of Mind sur Skyrock. Allez, bonne journée à tous. Le morning rap et RB avec Drake sur Skyrock. Drake qui arrive. Dans quelques instants, ça arrive juste après l'horoscope de l'amour. Votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5, vous allez tout savoir dans quelques instants là sur Skyrock pour ce jeudi matin. On est le 11 août, vous êtes toutes les bienvenus sur Skyrock. DJ Snake. Découvre encore le premier album de DJ Snake, inclut les singles Middle et Talk. Justin Bieber, Travis Scott, Young Thug, Jeremiah et bien d'autres. Encore, le premier album de DJ Snake, disponible maintenant. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de l'Imalme 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détails sur Ikea.fr. Ikea L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de l'amour sur Skyrock, votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Alors ça donne quoi pour ce jeudi matin Pour ce 11 août, alors c'est 0 sur 5 pour les Gémeaux et les Scorpions, désolé. Comme il est impossible de rester planqué aujourd'hui, le conseil c'est de faire le dos rond et d'affronter ce jeudi qui s'annonce très compliqué. 1 sur 5 pour les cancers et les poissons. La fin de semaine se montre difficile, mais on aura à cœur de faire briller nos qualités. 2 sur 5 pour les lions et les sagittaires. Comme dirait Caris, vu d'en bas c'est une montagne, mais vu d'en haut ça ne sera qu'une descente. Vieux mieux, vaut mieux positiver. Pardon, <laughs> vaut mieux positiver. Euh, vous avez bien raison, vous êtes à mi-chemin d'une journée pleine d'espoir. 3 sur 5 pour les balances et les capricornes. Vous avez connu pire, en début de journée positif, mais qui devrait tourner rapidement au vinaigre en approchant la fin d'après-midi. 4 sur 5 pour les béliers et le taureau. Les voyants clignotent au vert. Profitez-en pour boucler les dossiers et rester en stand-by pendant vos périodes de vaches maigres. 5 sur 5 pour les vierges et les versos. Il est vraiment magnifique ce jeudi, comme on les aime. Tout ce que vous touchez comme dirait Jules, devrait se transformer en or et en platine. Euh, le morning rapper ennemi sur Skyrock. Bah nous on attaque la journée avec vous. On est super bien. Il est 7h45 euh, sur Skyrock. On est jeudi matin. Courage à ceux qui se lèvent et qui vont attaquer la journée pour aller bosser.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 6h, 9h sur Skyrock. The morning rap, R&B. Le morning rap et R&B. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je balle. Mais c'était pas la White weed J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. C'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même, tu sais comment c'est. Quand, quand, quand, quand, quand, quand. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je bague. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des seules à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette épouse extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien mais je tentais déjà comme elle Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète déconné, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancœur. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je bats. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle elle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Trahis pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est elle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand, Le diable me remet dans le mal fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Et qu'elle veut me parler à huit Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite on attaque la journée ensemble sur Skyrock avec le morning rap et R&B. C'est le son de Necfeu sur Skyrock, Necfeu et Escrew. Avec J'aurais pas dû, le concert de Necfeu du côté de Paris-Bercy. Il y a toutes les infos de Dispo, le concert Skyrock sur le site de la radio, le www.skyrock.fm. ce sera le 1er décembre. Toutes les infos complémentaires donc sur le site de la radio. Il y a SCH aussi, la tournée, on vous a mis les infos dessus. Il y a Alonso aussi, la tournée de Maître Gibbs aussi. Maître Gibbs qui sera le premier invité de Fred dans Planète Rap. C'est lui qui va inaugurer cette nouvelle saison 2016-2017. Euh, Ça va se passer le 22 août avec Fred au micro de Skyrock et Maître Gibbs. Drake sur Skyrock avec Too Good en ce jeudi matin, il est 7h52. Bon début de journée à tous, hein. merci d'être là sur Skyrock, courage à ceux qui bossent déjà ou ceux qui vont bosser aussi. Merci d'attaquer la journée avec nous sur Skyrock. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Un show unique organisé par Sam. Ça, c'est bien. Et seulement pour les auditeurs de Skyrock. Aujourd'hui, sur Skyrock, on reçoit un rappeur du 8-3. C'est MTTW, t'es prêt Ok, alors balance le beat. Vas-y, balance Et écoute Skyrock toute la journée. On voit Roulette au 7-20-20. Il gagne tes places pour voir Mister V, Hugo tout seul, Malcolm to the World, Mike, Jérémy, Hakim et Youssoufa. Eux, c'est le Whoop. Rien que pour toi, le 16 septembre à Paris avec Skyrock. Le show exceptionnel du Whoop en exclu pour Skyrock. Alors qu'est-ce qu'on dit Merci Sam Rien que pour les beaux yeux de Sam, celui qui te raccompagne chez toi après les soirées. Comme ça, tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le groupe sur scène. Et ça, c'est bien, ok Casino. Mélanie, je vous invite tous les soirs à venir manger une glace. Vous n'auriez pas profité de la super promo Casino sur les glaces Magnum On peut rien vous cacher, hein Jusqu'au 21 août dans votre supermarché Casino, pour une boîte de 6 Magnum 492 grammes achetés, la deuxième est à moins 50%, soit 1,95€ au lieu de 3,90€. Avec Casino, prenez goût aux économies Et le 15 août, votre supermarché Casino sera ouvert toute la journée. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Suicide Squad, le son du film événement avec Lil Wayne, Wiz Khalifa, Rick Ross, 20 White Pilots.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 Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en tu n'as pas idée.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 Merci d'être là, d'attaquer la journée avec nous sur Skyrock. Il est 8h tout pile. Là, c'est Drake euh, qu'on vient de s'écouter sur Skyrock. Drake avec euh, Too Good sur Skyrock. Le morning rap R&B avec la roulette qui va tourner tout à l'heure. Bien, ça vous dit d'attaquer la journée euh, tranquillement ce jeudi matin. On est le 11 août. Vous voulez attaquer la journée en, faisant tourner la roulette Il eh n'y ben, a pas de problème. Hein. Franchement, la roulette, elle va tourner avec l'intérieur le spectacle exclusivement réservé aux auditeurs de Skyrock. Le Whoop, c'est la, la troupe de, de Mister V, entre autres. Hein. Franchement, il y a, y a, plein de monde hein, sur scène. Franchement, ça déchire, ça vous dit d'y être, euh, spectacle exclusif du Whoop. C'est cadeau pour vous dans la roulette qui va tourner premier avant 9h du matin sur Skyrock avec vous peut-être euh, le son sur Skyrock ce matin. Ah, ça on a déjà envie de l'écouter un instant. C'est pas le bon extrait. Non, <laughs> ce qu'on écoutait tout à l'heure, euh, c'est le son de Justin Timberlake euh, qui arrive avec un Stop de Feeling sur Skyrock. J'ai du mal à me réveiller, moi. Je suis pas un mec euh, du matin. Je suis pas un mec du matin. Ouais, ouais, je comprends. Et j'ai un problème de voilà avec les doigts, donc je, mets les mauvais extraits. Bon, on est parti pour l'actu. C'est Jules, la voix que vous avez entendue à l'instant, qui fait l'actu. On va attaquer directement avec la météo, les indices de pollution pour aujourd'hui. Ouais, bah c'est pas mal ce matin. Du soleil sur la majorité de la France, toujours quelques nuages sur la moitié nord et de la grisaille des Pays de la Loire à la Haute Normandie. Cet après-midi, c'est mieux. Toujours euh, du soleil euh, sur tout le pays et quelques nuages qui laisseront euh, échapper les éclaircies sur le nord-est. Les températures ce matin vont de 15 à 25 degrés, 15 à Lille, 17 à Strasbourg et Paris, 18 à Brest et Lyon et 22 à Montpellier. Cet après-midi, elles vont de 17 à 27 degrés, 18 à Caen et Nancy, 22 à Orléans et Bordeaux et 26 à Nice et Marseille. La pollution, ça va aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Reims, 4 à Nantes et 5 à Avignon. Pour le son donc, Justin Timberlake qui arrive, Black M et le nouveau DJ Khaled avec Drake juste après l'actu. Plus de 3000 hectares touchés par des incendies à Marseille, à Vitry des habitations ont été touchées. Environ 1000 personnes ont dû être évacuées. Pas de victimes, c'est la bonne nouvelle. Environ 500 euh, personnes ont pu dormir dans des gymnases cette nuit. 1800 pompiers sont mobilisés. 90 d'Île-de-France sont sur la route pour rejoindre les Bouches du Rhône. La plupart des incendies commencent à être maîtrisés. Cette nuit, euh, les conditions euh, devenaient apparemment plus favorables malgré un vent violent. Dans l'Hérault, 200 hectares sont partis en fumée près de Béziers. 4 pompiers ont été blessés. Et si vous êtes dans les alentours de Marseille, hein, sachez que les transports aériens et routiers ont progressivement repris. La circulation sur la A8 euh, partiellement rétablie. Encore une portion de la a fermée, celle entre 7M euh, et euh, Vitrolles. On vous conseille d'éviter les grands axes. L'île de Madère au Portugal touchée elle aussi par des incendies hier. Les feux de forêt continuent de faire rage dans le nord du territoire. Le Portugal a demandé de l'aide à l'Europe. 2700 pompiers mobilisés. Les incendies ont déjà fait 3 morts et entraîné l'évacuation de 1000 personnes. Dure journée pour les Français hier à Rio. Zéro médaille. Les claques se sont enchaînées. Judo, escrime, équitation. Presque tous les sports ont eu le droit à leur déception, sauf en basket. Les coéquipiers de Tony Parker ont gagné 76-75 face à la Serbie. Et en handball, les filles se sont baladées contre l'Argentine, victoire 27 à 11. Et puis euh, le programme d'aujourd'hui côté français, en espérant voir une médaille, il y a de l'aviron toute l'après-midi de 13h à 17h, du canoë-kayak à 17h30 en slalom, du cyclisme sur piste, de la natation avec les séries du 50 mètres nage libre et le 100 m à papillon. Et on termine avec une info euh, OM. Et eh ben euh, tous les anciens joueurs de l'OM vont peut-être revenir. En tout cas, Marseille aimerait faire revenir Tai Taiwo. Rod Fanny et le dernier en date Romao. Alors on verra et pourquoi pas peut-être un Dimitri Payet une fois qui sait. Est-ce qu'il reviendra à l'OM Ouais, pourquoi pas Gignac aussi. Et ouais, bah voilà. Rayou aussi. <laughs> Et allez, <laughs> tous les meilleurs. Ça serait bien. Bah ouais, ça pourquoi pas. Bah ouais, la Ligue 1 en plus ça repart euh, demain d'ailleurs. C'est le Paris Saint-Germain qui va inaugurer cette nouvelle saison 2016-2017. Euh, C'est ça. Ouais, d'ailleurs si vous kiffez le foot, la Ligue 1, il y a plein de places à choper en écoutant euh, Skyrock dans le Morning Rap et R&B. On vous offre vos places pour aller mater le match à Bordeaux, à Nice, à Marseille, à Dijon, à Caen, à Montpellier, à Metz et à Nancy. Il y a la roulette aussi qui va tourner avec le whoop à l'intérieur. D'ailleurs, ça vous dit de, faire tourner la roulette. Et les idées maintenant, vous auriez un petit texto avec le mot roulette que vous envoyez au 7 On est super content d'attaquer la journée avec vous sur Skyrock. Il est 8h04 et on attaque cette nouvelle heure de son avec DJ Khaled, avec Black M aussi euh, qui va débarquer dans quelques instants, avec Je suis chez moi et puis Justin Timberlake.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 À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle La France est belle même regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais Je suis français veux pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. the music. Non-stop. Sky Rock. Another one, another one, another one. We the best music. Music. music. Major key. Major key. DJ Khaled. Yeah. I go on and on. Can't understand how I last so long. I must have the superpowers. Last 223,000 hours. And it's cause I'm off of CC. And I'm off the Hennessy. And like your boy from Compton said know this dick ain't free. I got girls that I should've made pay for it. Got girls that I should've made wait for it. I got girls that I cancel a flight back home. Stay another day for it. You got attitude on nana, yo. Pussy on agua, yo. Stomach on flat, flat, and yo ass on, what's that? And, yeah, I need it all right now. Last year I had drama, girl, not right now. I would never go and chat what we talking about. You the only one I know can fit it all in a Man, I always wonder if you ask yourself, is it just me? Is it just me? Or is this sex so good I shouldn't have to fuck for free? Uh, is it just me? Yeah, is it just me? Is this sex so good I shouldn't have to fuck for free. I know you working day and night to get a college degree. Bet nobody that you've been with even know you're free, right? You know you only do that with me, right? Yeah, double checking on you. You know I never put the pressure on you. You know that you make your own mind up. You know what it was when you signed up. Now you gotta run it up. I be out of words trying to sum it up. Girl, you throw it back like one love. Even let me slash on the tour bus. Yeah, I told her, but she don't do enough. Even though you in the hood, I'm still pulling up. Dip, dip, straight to your doorstep. This a real thing, can you feel the force yet? I always wonder if you ask yourself, is it just me? Is it just me? Or is this sex so good I shouldn't have to fall for free? Uh, is it just me? Yeah, is it just me? is this sex so good I shouldn't have to? Another one, another one. They don't want me to have another anthem, so I made sure I got another anthem. Another anthem. Sweet best was ours. It always has been. Don't ever play yourself. <laughs> One shot for future the prince. One time for 40. One time for Drake. Yeah, another one. Bless up. 6h-9h sur Skyrock. R&B. Le morning rap R&B. c'est ta le choix. Hein. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Pour toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh, oh. sur Skyrock avec Mon Bijou dans le Morning Rap et R&B qui on va faire une grosse dédicace à tous les Marseillais là qui nous écoutent, tous les sudistes là dans le sud-est. Il y a une nuit compliquée visiblement avec euh, de gros incendies là-bas. Donc dédicace à vous tous là ceux qui nous écoutez sur 90 FM, la fréquence de, Skyrock euh, du côté de Marseille. Bon début de journée à tout le monde, bon été aussi. Merci d'être là sur Skyrock, le Morning Rap et R&B et top départ pour les inscriptions pour la roulette euh, qui va tourner tout à l'heure. Dans la roulette, on vous a mis le Whoop, la bande de Mister V que vous allez pouvoir retrouver lors d'un spectacle exclusivement réservé aux auditeurs de Skyrock. C'est cadeau pour vous là maintenant dans la roulette. Elle est top départ pour s'inscrire, hein, c'est facile. Vous envoyez euh, le mot roulette au 72020 pour vous inscrire pardon et faire tourner la prochaine euh, roulette euh, sur Skyrock. Rihanna et Calvin Harris débarquent sur Skyrock aussi. Yana Calvin Harris, Alonso aussi, avec Vinta, le dôme de Alonso, c'est à Marseille, justement on parlait de Marseille. Le dôme c'est le 26 novembre prochain avec Skyrock, les infos de dispo sur le site de la radio, le www.skyrock.fm. Meilleure chaîne de magasin de l'année. Allô ah, patron, il y a comme un hic, un hyper hic même. Oh là oh là, qu'est-ce qui se passe encore chez Lidl bah, c'est la feria de la tortilla. En ce moment pour la semaine espagnole, les tortillas chorizo, épinards, oignons, lard ou poivron sont à 1,99€ les 500 grammes. La tortilla de patata moins de 2 euros, ben on n'est pas sorti de l'auberge espagnole. La hein. Une tortilla de patata, oui. <laughs> Ah, on est moins moins mal, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. Alors c'est cool d'habiter seul Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible murs Brandsta est à 229 euros au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détail sur IKEA.fr. IKEA Casino Mélanie, je vous invite tous les soirs à venir manger une glace. Vous n'auriez pas profité de la super promo Casino sur les glaces Magnum On peut rien vous cacher, hein Jusqu'au 21 août dans votre supermarché Casino, pour une boîte de 6 Magnum 492 grammes achetés, la deuxième est à moins 50%, soit 1,95€ au lieu de 3,90€. Avec Casino, prenez goût aux économies Et le 15 août, votre supermarché Casino sera ouvert toute la journée. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Major Laser Justin Bieber Coldwater. Les Major Lasers invitent Justin Bieber pour nous livrer un nouveau hit planétaire. Major Laser et Justin Bieber, Coldwater. Water. Leader Price. Manger des fruits tous les jours, c'est bien, mais pas facile pour les familles nombreuses. Pas de panique Super Leader est là, avec ses choix malins. Et chez Leader Price, avec 1,99€, vous avez 3 kilos de pommes. Oui, 3 kilos de pommes pour 1,99€. Accrochez-vous à ma cape Merci Super Leader Les 11 et 12 août, dans votre magasin Leader Price, le sachet de 3 kilos de pommes golden catégorie 1 calibre 80 à 125 grammes origine France est à 1,99€ seulement, soit 66 centimes le kilo. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Liste des magasins participants sur leaderprice.fr. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Grande colonne. Temple romain. Dressing extensible. Grand rangement. Largeur personnalisable. Prix optimisé. 69,90€. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Dressing avec rideau composé d'une colonne, de quatre étagères, d'un tiroir et d'un espace penderie à seulement 69,90€. Arrivage en quantité limitée à partir du vendredi 12 août dès 7h. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Ouverture exceptionnelle le lundi 15 août dès 8h, hors dépôt Alsace-Moselle. Breakdown. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Il rentre dans la surface et c'est le but avec la Total Sport à 35 euros par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Vivez les plus grandes compétitions sur les plus grandes chaînes. Retrouvez 100% de la Ligue 1 et de la Champions League sur Canal Plus et Bein Sport, l'intégralité du Top 14 sur Canal Plus et Canal Plus Sport et les plus grands tournois de tennis sur Eurosport et Bein Sport. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute, offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus à Canal Sat 100% Sport et à Bein Sport. It's the morning. The morning. morning. The morning.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 Elle a pris du galant, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore tête elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes tasse toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. Marseille, Alonso sur Skyrock, le dôme de Marseille, c'est à la rentrée, enfin un petit peu après la rentrée, hein, c'est le 26 novembre. Alonso avec Binta sur Skyrock, le morning rap et RB, on attaque la journée ensemble sur Skyrock, il est euh, pratiquement 8h30, il est 8h29 sur Skyrock, il y a Ken Jones qui débarque tranquillement, c'est lui Ken Jones avec son carton Botman. Eh, c'est prévu juste après l'actu. On retrouve Jules maintenant sur Skyrock. On s'en petit point sur l'actu. On attaque directement avec euh, la météo, les indices de pollution. Ouais, et eh bah ben, ce matin, c'est pas mal du soleil sur la majorité de la France. Toujours quelques nuages sur la moitié nord et de la grisaille des pays de la Loire à la Haute-Normandie. Cet après-midi, c'est mieux. Toujours du soleil sur tout le pays, mais encore quelques nuages qui laisseront quand même s'échapper les éclaircies sur le nord-est. Les températures ce matin vont de 15 à 25 degrés, 15 à Lille, 17 à Mulhouse et Paris, 18 à Rennes et Lyon et 22 à Avignon. Cet après-midi, de 17 à 27 degrés et 18 euh, à Lorient et Dijon 22 Orléans et Bordeaux, 26 à Nice et Marseille. La pollution, ça va. Aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Rouen, 4 à Bayonne et 5 à Toulon. il est 8h30 sur Skyrock, Ken Jones euh, qui se prépare et puis il y a Soprano aussi. Un millier de personnes évacuées à Vitrolles. Des incendies ont eu lieu à Marseille depuis hier suite à la sécheresse et au vent violent. Ils se poursuivent ce matin. 1800 pompiers sont mobilisés. Des pompiers euh, de toute la France ont été appelés en renfort. 90 d'Île-de-France partent pour les Bouches du Rhône. Les incendies euh, perdent de l'intensité mais la vigilance reste maximale. Plus de 3000 hectares partis en fumée. Trois Canadiens ont repris euh, du service matin. Deux autres sont attendus. Les feux ont aussi frappé l'Hérault. 200 hectares ont été touchés. La Californie envahie euh, elle aussi par les flammes à cause de la sécheresse. La ville de San Bernardino est envahie par le feu. Depuis euh, dimanche, 900 pompiers sont mobilisés. Plus de 3000 hectares ont été ravagés. Par mesure de sécurité, 5000 familles ont été évacuées et plusieurs routes coupées. pas de médaille. Hier à Rio, la déception de la journée, c'est l'élimination dès le premier tour de Gévrise Eman en judo. Le championne du monde. Pas de médaille non plus en escrime ni en rugby à 7 où les Français ont perdu contre le Japon en quart de finale. Le programme aujourd'hui euh, côté français, il y a de l'aviron toute l'après-midi de 13h à 17h et des grosses chances de médailles. Du canoë-kayak aussi à 17h30 en slalom, du cyclisme sur piste et de la natation avec euh, les séries euh, du 50 mètres nage libre avec Florent Manodou. On termine avec une info mercato. Arsenal veut Riyad Mahrez, le joueur de Leicester élu meilleur joueur de première ligue l'année dernière. Les Gunners seraient passés à l'offensive encore une fois avec une offre de 41 euh, millions d'euros. Les Foxes ne veulent pas le voir partir, mais l'international algérien, lui, serait prêt à aller au bras de fer pour rejoindre l'Emirates Stadium. Ok, merci pour euh, ces infos footballistiques euh, pour terminer ta journée d'ailleurs, mais pas de soucis. Est-ce que tu reviens demain Ouais, à demain. Ouais, à demain, Jules. Ah ouais, t'es balance toi Exact. Parce que je regardais l'horoscope de l'amour qu'on va faire dans quelques instants. Balance. Bah t'es comme moi d'ailleurs, je suis Capricorne et donc du coup on a 3 sur 5 aujourd'hui. Ah bah c'est parfait, enfin ça va. Mais il faut, que t'écoutes pour le détail parce qu'il y, y, a une subtilité aujourd'hui. <laughs> Ça je vais ça. bon, ça arrive dans quelques instants, hein, l'horoscope de l'amour sur Skyrock et la roulette aussi qui va tourner. Le morning rap et R&B sur Skyrock, on attaque la journée avec euh, plein de sons à s'écouter. Soprano, Ariana Grande aussi, entre autres, et Ken Jones maintenant sur Skyrock. Ken Jones qui débarque là maintenant avec Don't Mind sur Skyrock. Le son de Ken Jones, c'est ça. À 8h32 sur Skyrock. Voilà She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. African American for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach.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 She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she says, I pass And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star.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 Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le sol le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la lucarne. Sors de la piste, fais une grande de <laughs> Je sens que je vais briller, ce soir je marche. d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir, je suis un warrior. appelle moi Stephen Curry. suis un Je sors de deux heures de sport. Ramène-moi des cheerleaders. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. un Ce soir, je ne joue pas, mais je repars avec les trophées. Tu un feu. Tu m'appelais Ce soir, je suis John Covey. un Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 h du mat sur mon lit que je vais prier. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me le morning rap et R&B. Wake up. Wake up. 6h, 9h sur Skyrock. uh <laughs> -huh. Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey.